أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله Al-hikmete hikmet diýen zady. Lukman diýen bir adama bir hikmet berdik. Anişkur lillähi, sen, eý Lukman, uşkur lillähi, Hudaýa näme, şükür aýt. Ve men ýeşkur, her kim şükür aýtsa Hudaýa, fe innemâ ýeşkuru li nefsih, öz şüküri özünden üçin peýda oň. Şükür aýtýar, özünden çürim aýtýar. Ve men kefere, her kimde gelip ýa şükür aýtmasa, kafir bolsa, küfran etse, fe innallaha ganiýun hamid, Alla Tagala biniýaz, hamid, öwünen, her halatda Alla Tagala hamid. Biziň şükrümize garaşyp duranak Allahyň hamidligi. Bu aýada Allahu tebarek ve taala Bir zady bermeklikden gürrüň etýär. Bir şahsa, Lukman diýen bir şahsa bir zady beripdir. Lukman diýen adama Allah Tagala aýtmandyr kimdigini. Fakat Lukman diýip goýupdyr. Muňa üstünde ulamalar kän yhtylaf nazar tapypdyrlar. Ýarsylar aýdypdyr, Lukman pygamber diýipdir. Ýarsylar aýdypdyr, ýok, pygamber däl, bir owliýa adam, bir hakim adam diýip aýdypdyr. Biziň maksadymyz bir däl. Allah Kuranyň içinde bir şahsyň adyny aýtsa Zolkarneýn diýip aýdypdyr hamala. Hä Zolkarneýni aýtmandyr ýöne kimdigini, näçür adamdygyny. Fakat Zolkarneýn diýip geçipdir. Ýa meselem fakat Lukman diýip goýupdyr. Aýtmandyr kim, pygambermi, pygamber dämi, näjür adamyşdyk bular aýdyp durmandyr. Kuranda Bir zady Allatagala belli etse-de şonda bir hikmeti bar, bir zady belli etmän goýsa-da bir hikmeti bar şunda. Alla bize aýtmandyr kimdigini biz-de kellämizi agadyp durmalydä. O lukman diýen bir şahsmyşdyk her kim bolsun. Gürrüň nämäň üstünde Alla bize şuny bildirjek bolýa. Gürrüň lukman diýen bir şahsyň üstünde dä. Gürrüň bir hikmet diýen bir zat şu şahsa berlipdir şuň üstünde. Hikmet diýen bir hedýe berlipdir Allaň tarapyndan. Hikmet diýen bir hedýe. Hikmet diýen bir açyk gapy. Bir açyk gapy bar seň öňüňde. Sen faghat şoňa bir lyýagat gerek girmeden çürim. Bir ýerde bir merasim tutýala. Merasimli bolýa hususy merasimli seň eliňde bir kart bolmaly şoňa girjek bolsaň seň kartyň bolmasa o gafydan salmaýala seni hikmet bir gafy bir hususy gafy ýöne muňa girip bilen adamla ba her bir adam girip bilmeýe hikmet diýeni bir mysal aýtjak bolsak Andazy radioýy şu wagt radio telewizonyň meselem mowşdary sen her öýde goýsaň bir radiony goýsaň radiony salym bolsa aýtýa. Telewizonyň salym bolsa aýtýa. Hä şu mowuşlar hemme ýerde bar şuň. Telewizionyň radioň mowuşlar hemme ýerde bar. Ýöne muny men telewizonym ýok radiom ýok ýo şu mowuşlardan men istifada edip bilýemmi edip bilmeýän. Näme gerek munuň üçin bir girende gerek bir anten gerek. Anteniň bolmasa, sen ony istifade edip bilmeýäň. Bir anten gerek. Hop, hikmet diýen zat, Allatagalaň hikmeti tamamy alemde ýaýrap dur. Fakat näme gerek, bir salym anten gerek ondan çürim. Salym anteniň bolmasa, hikmete ýetişip bilmeýäň. Lokmany Hakim diýen adam, şu salym anteniň eýesi. Şuň ýaly bir anteni bar, salanjak, girendesi bar, şoň bilen rahat alyp otyr Allaň hikmetini. Allaň hikmeti fakat mahsus şoň ýaly anteni bar adamlara ýetýä. Ýogsam bar zat. Her bir adam oňa ýetip bilmeýä. Äwwelki zat hikmet diýeni Allaň tarapyndan bir hedýe. Her bir adama Allah Tagala o hikmeti, o hedýesi nesip etmeýä. Belki näme, oňa bir özüňde bir liýagaty bolmaly. Bir amadegi bolmaly, bir pişniýazly bolmaly. Ola näme indi? Anten näme şoň? Allah Kuranyň içinde if'al diýipdir, la tef'al diýipdir. If'al diýeni buýrugy, bir işi et diýýär. La tef'al diýeni gaýtarmaklygy, etme şu işi diýip aýtýar. Her bir adam Allahyň şu Kuranda aýdan buýruklaryny öwrenip, şoňa amel etse, Bu Allahyň gaýtaran zatlaryny öwrenip, ondan gaçsa, şu näme, ýaňky hikmete ýetişip bilýär. Lukman Hekimden soradylar. Bir wagtda bir adam, Lukman Hekim bir mejlisde oty, şeýdip baryp soraýar, Eý, Lukman, seňki düýn men bilen goýun bakyp gördüňki? Sen bir çopandyňky? Sen näce reputaply jaýga ýetdiň? diýip soranda, Lukman Hekim şeýdip bir kep aýtýar. Men iki zat bilen ýetdim diýýär şuňa diýýär. Bir-ä keplämde allamadym diýýär. Näme keplesem dogry kepledim diýýär. O bu ýerde bimany zady terk etdim diýýär. Bimany zat, bir derde degmeýän zatlary, ähmiýeti ýok işleri men terk etdim. Biähmiýet işden yzyndan gitmedim. Iki zat. Adama fakat şu biri-de bolsa şu hikmeti ýetişip biljekka. Biähmiýet zatlar, bihuda zatlar terk etmekligi diýýär. Lokmany Hakim-de aýtdy, Keplämde dogrusyny aýtdym diýdi, bihuda zatlary terk etdim diýdi. Bes, yslamyň bir nyşany, her bir musulmanda tapylmaly zat, her bir musulmanda tapylmaly zat, näme, dogry keplemeklik, bimany, bihuda zatlary terk etmeklik. Pygamber aleyhisselam aýtýar, Munafygyň üç däne alamaty bardyr diýýär. Musulmanda tapylmasyn bular diýýär. Näme-näme? Munafyk adam keplände Alla burar diýýär. Munafyk keplese Alla ýa musulman muň tersi bolmaly. Keplese dogrusyny aýtmaly musulman. Munafyga her haçan etimat etseň hyýanat etýär saňa. Amanat berseň ynanyp amanat berseň hyýanat etýär saňa. Musulman amanat berilende näme etmeli şony hyýanat etmelidäl şony dogruja edip ýerine ýetirmeli. Munafyk adam wada berse halafy wada etýär wadasynyň üstünde durýan nädir. Aý saňa sagat ikide barýan diýip aýdar ýöne gelmez seni ehh goýar otada hyýabanda. A musulman adam bir iş etmeýär musulman adam wada berde wadasynyň üstünde durýar hatda bir oglana dagda kişi oglana oglan jan aglap durka Aý, goý sen tükana gideýin, palana bereýin diýseň, ştada wadaň üstünde durmaly. Munuň iki däne zady bar. Biri, öz musulmanlygyňy sabyt etýäň. Ikilenjisi, o oglanyň terbiýesinde täsiri bar şuň. Erteki gün o oglan öwrenýär şuny, hä şeýtdirip aldasaň boljak ogluny diýip aýtýar. Hä, ogluň bagda hatda, beter-de möhüm şi, ogluň bagda hatda sen gelip, bir wäde berseň, Ogul, sen şi işi etseň, men palan zat äbereýin, Aý, sen şüýr şagyrt äwel bolsaň, men çarh äbereýin, men saňa tükändan zat äbereýin diýip aýtdyňmy, üstünde dur sözüň. Durup bilmejek bozuň wäde berme hiç wagtda. Şi möhüm zat. Bir-ä ýaňky üç däne hyslat. Kepläňde dogry aýtmaly. Aldamaly-da hiç wagtda. Musulman adamyň ganyna bolmaly-da aldamaklyk. Näme diýip şony aldan adam Hudaýy bilen duşman diýip pişiklikden oglanlyga öwretjek biz. Hä şi muhim zat, muhim nukda. Lukman Hakim aýtdy, Men diýdi, keplämde dogrusyny aýtdym diýdi, bihuda zatdy terk etdim diýdi. Bihuda zat näme indi? Seni Hak ýolundan manyg bolýan zat. Sen bilen Hakyň arasynda manyg bolýan zat bihuda zat. Her zat iki. Mal iki halaty bolup bilýär, edil pyçak ýanak. Hä, şu mal bilen sen Hudaýa garşyn ýakynlap dözülýäň, şu mal bilen sen manyw bolýa Hudaýdan daş etýä şu mal seni. Hä, iki halatda bolup bilýär. Mal haçan bihude, her haçan ki sen şo Hudaýdan sen saklasa. Hak ýoldan sen saklasa, şonda o mala bihude diýip aýdylýar. Ulamalyň biri täfsirinde aýtýar. Biziň mütässifana diýýär, şu wagt diýýär. Biz öňki kitaplary okaýakdy özümiz. Bir wagt öňki ulamalyň ýazan kitaplary bar. Şula kelemi bi kelemesini getirip dur şo ýüzde. Her kelemi iki ştada getirýär. Soňramky gelen ulamaly şoň üstüne şerh ýazypdyrlar. Ozam şuň her kälemi keşini getiripdir, şuňa falan zatdan çürim getirdi şuny ştap diýýär. O falan guruh bilen diýýär biziň yhylafymyz batdy diýýär, şondan çürim getirdi şu kälemäni diýýär. Bu falan zada eşara diýýär, bu falan zada eşara diýýär. Ýagny şuna her kälemäni şu kitabynda getirip goýsa, şu käleme bir hikmet bilen duş o ýüzde. Bihuda zat ýok. Öňki adamlaň keplerini näcre hikmet bardy, indiki adamlaň kepläp durşuny göreňde diýýär. Bu kitaplaň birinde aýtýady. Belagat bilmeýän adam, keplemäň ugruny bilmeýän adam, o keplemäň ugruny bilýän adamlaň ýanyna diýýär, eýne bir oň sesi kepleýiş eşegiň sesi ýanakdyr diýip aýtýar. Ha bagyşlaň men muny aýtýan, kitapda şeý diýip aýtýar. Eýne bir eşek aňkyryp duran ýanakdyr diýýär ol adam diýýär. Näme diýip indiki adamlarda şu hikmet tapylmy diýip şony gürrüň etdi tefsirinde. Bir adamyň eti gany haramdan bolsa, keplänini allap beren bolsa, işlerinde hyýanaty bar bolsa, wada berende wadasynda durmaýan bolsa, şu musulmanlygyň alamatlary şu adamda görülmän bolsa nägüreşinde hikmet tapylmaly diýip aýtýar. Hä, biziň bir olakan bir şu wagt gereftarymyz, betbagtymyz şu ki, biziň iýen zatlarymyza haram goşulypdyr. Biziň eşitýän zatlarymyza haram goşulypdyr. Kepleýän keplemizde haram goşulypdyr. Tamamy işimizde, zendigimizde ýok diýseň göre näçe seri harama murtekep boljak biz. Hiç bir adam aýdyp bilmeýär men murtekep bolamak diýip. Şu zat baýys bolupdyr ki, näme biz, ýa-ki hikmet bizden daşalsyn. Hikmet diýeni bir nur. Bendiň ýüregine Allahyň tarapyndan oklanan bir nur, bir ýagtylyk. Seň ýüregiňde şu ýagtylyk tapylandan soňram, özi çykma durýar o sözüň. Eýle bir çeşme ýanak. Orafaly aýtdy, öwlüýala, Kän ýatsaň diýýär, Ýatmaklygyň çeşmesi sende açylar diýýä, Ýeksere ýataryn diýýä. Ýatmaklyga kän höwäs bolaryň diýýä. Şu wagt kän adamlar bar, Ýat ýele, ýeksere ýat ýele, onsoň bir adam görse sen neý kelläň-de agyrmyýam diýeňde, Ýok diýýär, ýatmasam meň kelläm agyrýar diýýär. Näme öwrenişipdir, tamam bolupdyr ol adam. Kän iýen adamyň Bedenine bir, ýüregine bir çeşme açylar diýe, şu iýmeklige kän hewas bolar diýe. Niçe iýe, doýanak, doýmany bilenak. Hä, bir adam kän kepleýän bolsa, kän keplemekligiň çeşmesi açylar. Kän kepleseň, hikmet gitýä. Kän ýatsaň, hikmet gitýä. Kän iýseň, hikmet gitýä. Bir zatla baýys bolýa, adamdan hikmet gitsin. Az iýmeli, az keplemeli, az ýatmaly. Pygamber aleyhisselamyň-da buýrugy şu. Az ýatmaklyk, az iýmeklik, az keplemeklik Pygamber Aleyhisselam buýrugy näme diýip, şol bir adam niçe heýwany tarapyny, ýagny nebsini, nebsini niçe gerekdir şony perweriş berse, roşt berse, ruhy kiçelýär, ruhy zeýiflenýär. Hikmet diýen zat ruhda tapylýar. Heýwalarda hikmet ýok ahym şu wagt. Heýwanda hikmet ýok, ynsanda bolmaly hikmet. Ynsanda näme şu ýaňky ruh bar. Şu ruhuňy sen gelipde zeýifleseň, nebsiň güýjürgi etseň, ýaňky nebs ruhuňa galyp bolanda näme bolýar? O hikmetiň kör bolup ugraýar. Oň çeşmesi baglanyp ugraýar. Ýöne sen özüň aç saklasaň, özüňi ukyň az saklasaň, az kepleseň, bu halatda ýaňky ruhuň sen güýjürgeýär, nebsiň zeýiflenýär. Nefs iýmek bilen, ýatmak bilen, keplemek bilen tagzyýe bolýar. Hä, ruhuň güýjüňlemä duranda, hikmetiň çeşmeleri açylma durýar. Magtymguly Isanyňky ýaly gosam şeýerleri goşýar we berýär. Ýagny bular hemmesi hikmet bilen bolýan zat. Lukmany Hakim hikmetinden gürrüň etýärler, olamala bir näçe tanesini aýdyp berjek. Bir wagtda Lukman Hekim bir gowmuşdyk, gara, dodaklary-da bir olakan ýogyn dodaklary barmyşdyk. Eýne bir Sudanyň, şu Afrikaň şu tarapyň adamlary ýanak, şolardanmyşdyk diýip-de aýtýarlar. Sudandanmyşdyk diýip-de aýdan bar, Hebeşeden diýip-de aýdan bar. Lukman Hakimiň bir baýyrysy bar, bir arbaby bar. Arbaby Lukman Häkime goýun bakdyr diýýär. Lukman Häkim aýtýar, Eý, Lukman, git-de diýýär maňa, şo goýunyň damagyny çal, şo goýunyň bedeniniň içinde iň gowy zadyny maňa getir-de-ber, iýeýeli şony diýýär. Şonda Lukman Häkim gidýär, goýunyň damagyny çalýar. Baryp-da bir gabyň içine şo goýunyň dili bilen ýüregini salyp alyp gaýtýar. Onam bu günä mün iýele, arbaby ertisi ýene diýe. Aý, lukman git diýe, bula mehman zat gelip duran. Onam zol goýun çalyp örem bolmaly, baý adam be. Ertisi aýtdy lukmana, eý, lukman git, bir falan goýny bar, öldür, şoň damagyny çal, iň biderek ýelman getir-de ber şoň diýe. Bu gün şäet duşmany berem bolsa bolam ol o günde. Lukman gitdi ýene şoň dili bilen ýüregini alyp gaýtýa. Hum arwah heýran galýar, näjüre bolýar bu? Men saňa iň gowy ýerini getir diýemde, dili bilen ýüregini getirdiň. Iň teneke ýerini getir diýemde, dili bilen ýüregini getirdiň. Näjüre boldy bu? Onda lukman aýtýar, Dil bilen ýürek gowy bolanda, hemme zady gowy bolar. Dil bilen ýürek teneke bolanda, hemme zat teneke bolar. Pygamber aleyhisselam düşünýän ok bir hadysy bar. Adamyň bedeniniň içinde bir duran bir et bardyr, bir mahiçe bardyr. Şu et salym bolsa, beden salymdyr. Şu et salym bolmasa, harap bolsa, fasyt bolsa, gara bolsa, onda beden ne hiçdir diýip aýtýar Pygamber aleyhissalam. Ýagny o-da ýürek diýip aýtýar. Adamyň dili, ýüregi salym bolanda soňram Hemme bedeni gowy. Amelleri-de gowy bolýar. Ýöne şu dil bilen ýürek harap bolsa, adamyň dili millete ezýet berip ýören bolsa, oňa-muňa degip ýören bolsa, onuň-munuň gybatyny, töhmetini edip ýören bolsa, ýüregi tereke bolsa, hyýanata pikir edip ýören bolsa, dogrulyga pikir etmeýän bolsa, Gowulyga garşy buyurmaýan bolsa, başarsa oňa-muňa zyýanyny ýetirjek bolup ýören bolsa, o adam hiç, ol adam derde degmeýär. Lukman Hakim şy hikmete yşara edip, ýaňky arbaby şo zady buýuranda şeýtdi gidip. Lukman Hakim Beni Ysraýyllaň muftisymyşdyk. Fetwa berýänmişdik. Hazreti Dawut gelmeden öwünçä Lukman Hakim muftiýmişdik Beni Ysraýyllaň arasynda. Hazreti Dawut pygambar bolup gelende Lukman Hakim fetwa bermeýär. O hem gelip soraýar, Eý Lukman, näjre bolýar, sen fetwa bermäň, indi näme kesdiň muň yzyny? Lukman aýtýar, Meň ýüküm biri göterip durka men näme kellä magarýam ýük göterip. A meň ýüküm biri göteripde gelip. Boýun aldy da indi biri. Nädip men kellä magardyp böreýin diýýär. Şi bize yşara. Ahulylara ders şi. Hikmetden aýdylan söz. Ulamalara ders. Bir oba. Täze bir ahun gelse, o ahun saňa görä gowrak bilýändigini bilseň, elbetde, ol nebsiň sözüne gulak asmaly, a nebs ä diýýär, sen gowy diýýär, hemmesinden diýýär, ol sen hemmekisi senden pes diýýär, onýanok däl. Ylmy-bilimi bar bolsa, Ýa sen mesjitde ymam durýan bolsaň, senden gowrak biri gelip ymam durup biljek bolsa, şeýdip gyrawa çekilmeli. Ýaňky lukmanyň aýdan sözüni aýtmaly. Bu bir mes'ulyýet. Munda bir saňa bir gyzyl goýlupmandyr ýa jaýyza goýulmandyr, sen mes'ulyýet boýun alyp otyň. Lukman diýýär, meň ýükümi biri göterjek bolup durka, men näme kelläm agyrýam diýýär, oň ýüküni göterip diýýär. Gowy boldy gaýtam diýýär, meň ýükümi diýýär, o göterdi diýýär. Bu bize bir däne ders. Pygamber Aleyhissalatu vesselam aýtýar, Al hikmetu dallatul mu'min, haýtu ma wajadaha fa huwa ahakku biha. Musulman bolsa bir adam hikmeti ýitirip ýörendir, şo mydam hikmetiň yzynda gezip ýörendir diýýär. Her ýerde tapsa, şoň haky şo diýýär. Pygamber Aleyhissalam hikmetiň yzynda geziň diýip aýtýar. Hikmetiň yzynda gezmeklik Nägadar erzeşi barmyş Pygamberimiz şa şkep aýtýar. Şu wagtda Allahu tebarek we taala aýtýar. Ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kesira. Her kime hikmet berilse, oňa kän peýda berlendir. Kän haýyr berlendir diýip aýtýar Kur'anda gelýär. Lukman Hakim bir gara gul Dodaklar ýogyn, häki bir afrigaýyly özümizi görýändirmiz, şol ýanak adamlardan, ýöne şu iki ýogyn dodagyň arasyndan näzire kepbe çykýanmyşdyk. Bir ummata ders berýänmişdik. Bir ummaty ýola salýa hidaýat etýänmişdik. Bir adamy işinden çürgin masgara etmeli däl. Lukman Häkim gulmuşdyk. Bir erbap däl, bir ýeriň patyşasy däl. Lukman Hekim bir gul. Biriniň elinde gulluk edip ýören adam. Bir nezafetçi, bir rufteger, bir hyýabany süpürip ýören, medresäni süpürip ýören, ýol süpürip ýöreni-de görseň, birden ony masgara adam bolýa. Oň işini bir pessaýyp, oň bolup ýörşüni pessaýyp masgara adam bolýa. Nagadar gowy adam şo. Azajyk bir aýlykdan çürin her bir adamyň etmeýän işini edip ber şo nezafet kişi. Hä hyýaban sögüp beren adamla kän aýlygy ýok bir azajyk aýlykdan çürin biz etmeýek şo işi. Biz özümize ar biljek şo işi. Ýöne şo adam şo işi edip otyr. Nahat gowy adam şo. Bir ostandar şu wagt ostanda bolmany bilende iş bitýär. A ýaňky kisi dolary ýam bolmasa o oban suwalýa gitýä. Bi jaýgalary nagyşlary o semetine görä dä. Hä şu adam näjre adam. Näjre şahsyýet edip duran işi näme şoň. Şu zat muhim. Ýa bir adamy garalygyndan çürin ýa bir adamy aý o garadyr diýip o nämedir diýip oň boýy küli diýip oň boýy uzyn diýip ondan çürin masgara damaly lä. Lukmany Hakim bir gara adam. Ä dodaklary bir ýogyn bir gara adam. Şol ýarak adamyň näjre hikmetli agzyndan çykyp dur. O zatla öz elinde dä oň. Bir adamyň uzyn bolmak, kula bolmak öz elinde dä, Allaň beren zady. Sen o tada oňa at daksaň, Oňa at daksaň, Allaň edeni üçin at dakdygyň. Hä, Allah ony uzyn edipdir, Allah ony kül edipdir. Sen Allaň edeni üçin at dakýaň o ýüzde. Hazreti Aişa Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir ders berýär. Bir wagtda biri gelýär Peygamber Aleyhissalamyň huzuryna, O falany geldi diýe, Külejik diýip aýtýa. Hezreti Aýşe, O külejik falany geldi diýip aýtýa. Şonda Pygamber aleyhisselam aýtýa, Eý, Aýşe, sen bir kefi aýtdyň, eger derýa goşulsa şu kep, derýanyň ady aluw deder diýe şu kep diýe. Her bir teleke kep diýe aýdan kepin diýe. Hezreti Aýşe toba etdi soňra. Näme bir adama fagat şony küledir diýip, fagat uzyndyr diýip, hakyň ýok aslan bir at dakmana, lakap goýmana. Masgara etmäne, mütässipana biziň aramyzda türkmeniň arasyndan beter kän zatçy. Eýýäm obada ganymat bolsa her kimiň bir lagaby bar. Her kime bir at dakylýar. Ha bi tireki zat. Muny inşallah Sure Hujuratda mufassal öz üstünde bir bähs gelýär. Öz mowridinde bir aýa bar şuň şu iş etmelidä diýip. Oň üstünde inşallah şoýda gürrüň ederik. Ynsana arzyş berýän zat, Hikmetül Rahmet, Hazreti Ymam Hesen razyýallahu taala anh behişdiň bir jowanlarynyň serwerleriniň biri aýtýar, Hikmet diýeni takwalyk diýýär. Näme diýjek bolýar? Takwa bolsaň hikmete ýetip bilýäň sen. Bir adam takwa bolmasa, ony eginbaş-da ýetirmeýär, ony müň däne kitaby bolmaklygy-da ýetirmeýär, ol adamy falan seneti bolmaklygy-da-da ýetirmeýär. Pes ynsana möhüm zat özüň takwalygy bolup Hudaýdan gorkup-da, şonuň bilen näme hikmete ýetmekligi. Hikmetiň manasy kän manaly aýdypdyrlar ulamalar muň hikmetiň mowzedinde. Ýöne umumy halatda hikmetiň manasy mynasyp bolan işi mynasyp bolan halatynda mynasyp bolan wagtynda etmekligi aýdylýar. Hä bir iş haçan mynasyp. Sen oglanyňy söýmeli wagtynda ursaň, urmaly wagtynda söýseň bi hikmetden daş. Muňa hikmet diýilmeýä. Ýa hemsaýaň bilen barhord etjek bolaňda gowy barhord etmeli wagtynda teleki barhord etseň, teleki barhord etmeli wagtynda gowy barhord etseň, Hä, o töleki hemsaýaň bilen gowy berhordy edip dost bolup gezseň, gowy hemsaýaňy-da masgara edip oňa at dakyp gezseň, bi hikmetden daş zat bi. Hä, hikmet diýilmeýär muňa. Hikmet diýeni, her işi bilip, şony bilip-de, şony dogry halatynda, dogry wagtynda etmeklige aýdylýar. Bir wagtda bir zenana. Adamsy başga öňçä bir zenanysyndan oglany galypdyr, bir zenananyny alypdyr, mundan-da oglany bolupdyr. Bulara süýt berýän bolmaly. Sygryň süýdüni sagyp getirip, bulara berýän bolmaly. Süýt berende, öz oglanlaryna halys şo süýdüň özüni berip, o adamsynyň oglanlaryna-da oňa suw goşup, o azaňrak garylyp, soňram garyp, garyşdyryp, şeýtdirip berýän bolmaly. Şoňa aýtýarlar ulamala soňram şyňa bir azap iberildi şu zenana ki häddi wa hesaby ýok ýani häddi ýok namähdut bir azap berildi diýip aýtýala. Näme diýip hikmeti raýat etmedi. Ýaňky zenanaň eden işi näme boldy? Dogry işi dogry halaty bilen etmedi. Dogry iş dogry halatyna etmek näme? Ikisini-de deň gözlemeklik. Allatagala Hakim diýek. Hakim bolansoň-da Adil diýek. Näme diýip? Çünki dogry bolan iş dogry bolan wagtynda dogry bolan halatynda edilýär. Hä Allahyň işleri, tamamy işleri dogry bolan iş dogry bolan halatynda dogry bolan wagtynda. Ýagny hiç bir işi bihuda däl. Şonuň üçin hem Allah Hakim bolşy ýaly Adyl diýip aýtýak. Her işi Allah etse şoňa edalat diýjek. Abi näjire boldy? Sil geldi. Bi sil geldi, guryny öli hemmesini aldy gitdi özi bilen, içinde gowy adamlar-da bar, teleke adamlar-da bar. Buna näjire bolýa bulaň waziýeti? Ýok Allaň hikmeti, edalaty. Edalat näme? O ýaňky teleke adamlara azap, gowy adamlara Allaň tarapyndan bir rahmet. Muny men aýtmaýan Pygamber aleyhissalatu wesselam aýtýar. Mu'miniň işine heýran galýan diýýär. Tamam işler rahmet. Hatda aýagyna bir tiken-de çümse şoňa rahmet diýýär Pygamber aleyhissalam. Näme diýip, şony şo tikenini öçüreýin sabr etdi diýip, Allatagala şo adama ejri berýär, günäsini pozýar, sogabyny artdyrýar, derejesini artdyrýar şo adamyň. Allahyň musulmana rahmet bilen bagşyşy. Muňa hikmet diýilýär we edalet diýilýär. Şonuň üçin hem şu wagt danyşmentnamala ýere tutýarlar, näjüre bolýar, Bir musulman adamyň öýi ýykylsa, oňa derejesi artýar diýip aýtýaňyz. Oňa Allaň tarapyndan bir rahmet diýip aýtýaňyz. Bir kafiriň öýi ýykylsa-da oň hakydyr Hudaýyň tarapyndan azap diýip aýtýaňyz diýýär. Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam aýtýar, Bir wagty geljek diýýär, Hazreti Aýşe rowaýat etýär, Pygamber aleýhissalam maňa gürrüň berdi diýýär. Bir wagty geljek, bir güruhy gitjek Mekgäni ýykmadan çürim, Käbäni ýykmadan çürim. Käbäni ýykjak diýip ugrajaklar. Şonda bir Ardybeýda diýen bir ýer bar, Medine bilen Mekgäň arasynda giň bir ýer. Şo tak baranlarynda owwalyny, ahyryny hemmesini ýer çekjek diýýär Pygamber aleýhissalam. Onsoň Hazreti Aýşa aýtýar, Ýa Resulallah, bu nähili bolýar? Bulaň arasynda bir zor bilen giden-de bar, bulaň arasynda bir bazaryýla bar, bilmän giden-le bar, bulaň arasynda mejbur bolup giden-le bar, bulaň güni nähili bolar? Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtýar, Olar hemmesi bile öljek, ýöne ot akbaranda Allahyň huzuryna baranda saýlanjak. Allah telekeý bilen gowyny deň etmeýär hiç wagtda, musulman bilen kafyry deň etmeýär hiç wagtda diýip aýtýar Pygamber Aleyhissalam. Ölüm hak. Her bir adamda ahyrda bir ölmeklik bar. Hä sençe sil bilen ölseň, çe ýöne gelip beren ýeriňde ölseň, çe tasadup edip ölse bir adam, çe sekde edip ölse her halatda adam ölmeli. Hä sil bilen öleni bilen oňa zolum diýilmeýär. Bir adam aý sil geldi muny aldy gitdi öldürdi oňa zolum diýilmeýär. Hä ok telekele bilen bile ölmekligi baýys bolmaýar bide şo teleke bolupda bide jähennemi bolsun ýok. Muny Allah saýlaýar. Bu adamlara gowy bilen telekäni Allah Tagala saýlaýar. Allahyň hikmeti şi. Allahyň rahmaty şi. Allahyň edalaty şi. Edalat diýeni Allahyň işinde hiç wagtda bir zulum ýok. Ynsanyň kefi bilen etýän emeli mynasyp bolmaly. Ýöne şo kefiň üsti bilen ýetmiş dereje, ýetmiş tabaka, ýetmiş muddat, ýetmiş harif diýen elbetde paýyzy-da aýdylýar güýzüň gününe. Ýetmiş güýz diýip-de mäni ederler bar. Hä, şu mukdar şu adam näme eder? Jähennemde ýanar diýip aýtýar Pygamber aleyhisselam. Ýagny, kefini dagada bir saýlamaly. Kepleýän kepiňde bir saýlamaly. Her kepi her ýerde aýdyp oturmaly däl. Bir kepi bir ýerde aýtsaň, njy ýerlem aýtmaly däl. Bir adamyň ýüregini döwýem aýtmaly däl. Bir adama ezýet bolýam aýtmaly däl. Töhmet, gybat habardar bolmaly. Diliň Allah Tagala öňüne iki däne diş goýupdyr, iki däne dodak goýupdyr. Hä, eteki depeki dişi goýupdyr, iki dodagy-da goýupdyr, şunýanak bir gaýym saklamalysyny diýipdir. Ha şuny gaýym saklamasaň, kelläňi zada kesdirip bilýärsiň. Bir diliň üsti bilen kellesi kesilen adamlar-da kän. Bir keplemellä, kepi keplemellä ýerde kepläp, kellesi kesilen adamlar kän. Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtýar, ol adama şaýat ähmiýeti bolmasyn o kepiň. Ha bir wagtda bir obada bir ýaşuly adam ýaşaýanmyşdyk. Bu adam abraýly hanabada, abraýly hanabada. Muň gyzyna hasda ýarýa gelipdirler. Gelipdirler bundan hemsaýasy bolmaly bir sofa adam ýetmiş ýyl ýaşapdyr, sofalyk edipdir. Sofadan sorapdyrlar, näjir adam bi? Abraýly hanabadam, biz muň gyzyny alma geldik. Onda aýdypdyr, ýok, munda bir abraý bolmar. O gyz bir heý wele tereke gyzdyr diýip aýdypdyr. A bile gidipdirle. Bu gyz oturypdyr öýünde. Bu gyza bir telekey bir zyýany ýok, bu gyz oturýa hulasa her halatda Allahyň goýan takdyry oňa. Ýöne kyýamat gününe şul ýaňky sofa adamy jähenneme garşyn iberjek Allatagala. Ýüzünden süýräpde äkidiljek jähenneme garşyn. Gygyrjak Eý bar Hudaýa ýetmiş ýyl ybadat etdim, Näme boldy ybadatym? O ybadat men nejat berip bilmejek bolsa onda kim behişde girmeli diýip aýtjak. Şonda Allahu tebarakaotala aýtjak, Ýetmiş ýyl ýygnan abraýyny birje sözüň bilen dökdüň goýberdiň. Ýetmiş ýyl ybadatyň we şoň mugabylny hiç boldy. O oň mugabelinde edalet. Allahu tebaraka we taala jähenneme git diýip aýtjak oňa. Bi şaýat bir agyzdan çykýan kep, hiç bir zat däl, hiç bir ähemmiýeti ýok seň ýanyňda. Ýöne agybaty heýwere hatar. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam şoňa yşar etýär. Heýwere adamyň kepbeýin kepi bilen etýän emeli mynasyp bolmaly, wagtynda bolmaly. Ulatmaklygyndan geçendir, zor bilen mejbur bolup, bokurdagyna pyçak goýlup, sen şu gepi aýtmasaň öldürerik diýlipdir, o halatdan ne geçendir, olardan üçin hiç wagtda bir adama Allatagala azap bermez diýip Pygamber Aleyhisselam aýtýar. Atdy halatda öz ygtyýaryň bilen. bir iş edamaly däl. Näme diýip, şol ynsana her bir bir agybaty agyr bolup düşýär oň. Hop, hikmetiň nämedigini biz şu aýadan indi jembendi edip-de inşallah tamam etjek. Hikmet diýeni şu kelemäni düşünjek bolsak, şu aýaň awwelini we ahyryny gözlemeli. Awwelinde-ahyrynda nämeden gürrüň etýär? Şu aýadan öňki aýada Allatagala şirk bilen imandan gürrüň edipdir. Hikmet diýeni birisi imany bolmaly bir adamyň. Allaha ynanmaly. Allaha ynanmaly. Ynanýanlygyň-da zahyr bolmaly. Etýän işiň ynanýan adamyň etýän işine ýanok bolmaly. Ynanmaýan adamyň etýän işine meňzemelidä. Bu zat biri yzyny gözleseň aýan şükür etmeklikden gürrüň etýär Allah Tagala. Şükür etmeli diýip aýtýar. Bir de hikmet. Alladan imanyň bolmaly we Allaha näme şükür etmeli. Şu alemy Allah Tagala biziň huzurymyzda, biziň ygtyýarymyzda goýupdyr. Iki zat isleýär bizden. Iki zat isleýär. Bir-ä, şuny Allah bize berdi diýip, şoňa ynanmaly. O biri-de, şuny Allah bize berdi diýip, Allaha şükür etmeli. Saňa biri bir hediýe berýär, bir bahaly bir zat, bir telewizion beripdir, ýagşy haly beripdir, bir zat beripdir. Hä, şu beren hediýäni şu şereketiň reisi berýär saňa. Şu bejerip duran şereketiň reisi berýär. Şu reisi berenini bir-ä sen şu reisiň bererligini bilip şony ullamaly. Bir-de şony maňa berdiň diýip bir taňryýalka bermeli şoňa. Hä saňa biri bir ýagşylyk etse bir taňryýalka bermeli şoňa. Şu iki zat şu alem biziň ygtyýarymyzda goýýar Allah Taala şu iki zady senden isleýär. Biri şuny Hudaý maňa berdi diýip şony ulaltmaly Hudaýy, o biride şu Hudaýa şükür aýtmaly ki şuny maňa berdi diýip. Hä, aýaň awweli bilen ahyryny gözlesek, hikmeti şeýle bize açyklap berýär. Hikmet diýeni şi. Hikmet diýeni, ynsan hemme zat Hudaý tarapyndandygyny bilmeli, bir adamdan gorkmaly dä. Allatagala bir adamyň ryzkyny bir adamyň eline goýan dädir. Hä, men namaz okysam, o işiň eýesi närahat boljak. Aý, men namazym geçiräýin, ýok, bu kabul dä. Aý meň adamym narahat boljak ýok bu gabullä ejeatam narahat boljak ýok bula gabullä hä ejeatam maňa ýumuş berdiler et diýdiler men namazym geçse geçsin ýok o bolmaýa näme diýip şon pygamberimiz aleýhisalatu wessalam aýtýa lä taata lil mahluk fi masiýatil halyk Hudaýa günäkär boljak bolup durkaň, mahluk her kim bolsun, onda itaat etmäge hakyň ýok. Çe adamyň bolsun, çe jataň bolsun, çe arwabyň bolsun, her kim bolsun. Hä, Allah seň ryzkyň oň elinde goýmandyr. Işiňden çykarýamy, çykarsyn. Çykarsa çykarsyn. Hudaýyň üstünde işiňden çykarsa çykarsyn. Hä, ryzkyň oň elinde dä, Hudaý ýetirýär saňa ryzkyňy. Hä, adamyň namaz okýanda muhalyfmy? Äwwela ýola getirjek bol. A bile gürrüň et. Bu halysmy namaz okutmajak bolýamy, otagda saňa Alla Tagala aýryşmazagda ejazat berýä. Aýryşmaklyk diýeni şunýak wagtdan üçin goýlupdyr. Aýryşmak diýen o maňa falan zat äbermeýä, meni falan ýere äkitmeýä ondan üçin goýulmandyr. Aýryşmaklygy şu bidin bolsa bir adam, zenanasy dindar bolsa, diýenini etmeýän bolsa, bidinlik bilen oňa zor etýän bolsa aýryşmaly öýde. Her kim bolsun. Rabbi, meň abraýymmy? Ýok, abraýyň bu sada adamlaň öňündeäki abraýyň Hudaýyň öňündeäki abraýyňdan möhüm däl. Seni diniňden alyp galjak bolsa, Hudaýyňdan alyp galjak bolsa, Hudaýyň öňünde biabraý etjek bolsa, o ýigdi sen aýyr, kes gitsin ony. O derde degmeýär. Ýöne mütässifana biziňki bu wagt bir jüre bolupdyr, pagat biz, A maňa bäslenýä bermedi, maňa çüýşügä bermedi, maňa mowze bermedi, meni parke akitmedi, şu zatlaň üstünde bolupdyr. Bula iştiba. Her zat öz ýerinde bolmaly. Hikmet diýeni şu dälmi? Hikmet diýen her zat öz ýerinde bolmaly. Sen hatda biri bilen duşmanlyk etmekligiň-de öz ýerinde bolmaly. Biri bilen dostluk etmekligiň öz ýerinde bolmaly. Aý, men hakymy iýdim, meň ýerime geçdi, meni näme, sygyrym kowdy, goýnum kowdy, sygrymy urdy, he, ondan çüri hem sen oň bilen duşmanlyk etmä hakyň ýok, araňy kesmä hakyň ýok. Sen araň haçan kesmeli? Her haçan Hudaýa duşmanlyk etse. Hä, Pygamberimiz Aleýhissalatu Wessalam şuny buýurýar bize. Hä, Allahu Tebarek we Teala şuny buýurýar bize. Hä, her kim Hudaý üçin biri bilen dost bolsa, kyýamatda-da olaň ikisi bile bolar. Behişde garşyň giderler, biri bilen şefaat ederler. Ýöne oň dostlugy Hudaý üçin bolmasa, ol adamlar ikisi-de biri birini jähenneme garşyn äkitjek bolarlar. Hä, bi Dostluk, duşmanlyk-da Hudaý üçin bolmaly. Her zat öz ýerinde bolmaly. Hudaýy ulaldyp, ýene işiňde Hudaýy bilip, Hudaýa beren nygmatlaryndan çürim şükür aýtmaly. Şükür aýtjakmy? Bize hedaýat edipdir. Hedaýat edenligiň jähetli biz şükür aýtjakmy? Şükri näme? Seni hedaýat edipdir. O falany, aý, günäkärdir, o betbagt şeýtdirip berendir diýip masgara etmeli-le ony. Rahmyň inmeli. Hudaý maňa şu lutfy edipdir, meni hidaýat edipdir, hä, şaýy oňa lutf edilmändir, hä, ol lutfdan daş düşüpdir, men şony Hudaýyň lutfuna garşyn rahnama edeýin. Men geleýin wasta bolaýyn şoňa, şaýat maňa-da berilmesekdi şi. Allah maňa şuny beripdir, men gadyryny bilmeli şuň, şükür aýtmaly şuňa. Şükri näme? Ýoldaşyň teleke iş etýärmi, şony başarsaň gaýtarmaly. Eý, dost, bi ýol dädir-ha. Eý, muny etme-ha, bi telekedir-ha, bi işi etme, muň agybaty harap, biderekdir, diýip aýtmaly. Saňa mal beripdirmi? Men şujagaz ýerde malyň üstünde biraz gürrüň etjek, şüküriniň üstünde. Malyň şükri birişi, wajybatyny ýerine bermeli. Allatagala garybyň hakyny seň malyň içinde goýupdyr, seň amanetdaryňy ymtyhan etýär, sen oň hakyny berýäňmi, bermeýäňmi, şony ymtyhan etýär. Sen esasy haýratyň bolmaly dälmi? Şükür diýeni haýratyny bermeklik, esasy haýrat bermeklik, hususan-da şinýanak waziýetde. Şu wagt Türkmensähra ýarty siriň eteginde. Adamla hemmesi bir uzuw, bir bedeniň uzuwlary şula. Dişiň agyrsa daň atyň çaý atyp bilmeýäň. Bir ýer kelläň agyrsa daň atyň çaý atyp bilmeýäň. Tamam bedeniň yza çekýär. Adamla eýne şun ýanak bolmaly. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýtdy, Musulmanlar biri-biri bilen bir beden ýanak, bir jeset ýanak diýip aýtýar. Häzir jesediň bir ýeri agyrsa tamam jeset hemmesi näme etýär? Kynçylyk çekýär, yza çekýär. Saňa adam diýmeklik-de haýyp diýip aýtýa Şeýh Sa'dy. Adam diýip bolmaýa saňa diýýä. Şol adam diýen adamy näme bir adam şu wagt kynçylyk çekduka şoňa rehmi inýä. Bir adamyň oglany ölende öýüni öz oglany ölen ýalak bolup reftar etmeli. Öý ol öý ýykylanda öz öýi ýykylan ýalak bolup reftar etmeli. Pygamberimiz Aleýhissalatu wesselam näme diýýä? Imanyňyz kamyl bolmaz, taze malike, özüňizi gowy görýän zadyňyzy hamsaýaňyza gowy görmeseňiz. Özüňizi teleke görýän zadyňyzy hamsaýa teleke görmeseňiz. Hiç bir adam gowy görmeýär, öýi ýykylyp ýatyka bir adam oň deňinden ähmiýet bermän geçsin. Hä hiç bir adam muny halamaýar, her bir adam teleke görýär. Biri, o taze öýi ýykylyp ýatyka, o biri gelip munuň betbagtysyndan äkiz çekse her bir adamda bolsa teleke görýär muny, kyn görýär. Hä, özüňizi gowy görmeýän zadyňyzy merduma-da gowy görmäň diýip aýtdy Pygamberimiz salam. Möhüm mesele. Şu wagt, şu weziýetde sil gelip dur. Akgala häzir-de siliň eteginden çykanak. Häzir-de suw boşanak. Iki mitre golaý suw bar häzir-de bir entek ýerinde. Nagadar bendehudalaň häzir öýleri sil gidenden soňram gürrüňi başlaýar. Nagadar düşekler, zatlar gidipdir. Ol günde baryp aýlanyp gaýtdyk. Birki oba-da bardyk. Bendehudada garyp, garyp hanabadalar bar. Öýlerini suw alypdyr. Öýleriniň düşegi ýok. Patyr zatlary ýok. Hiç bir zat ýok. Indi şu başyna indi öýlerine öwrülip gelende indi näjüre ýaşam bol. Indi başlaýar bulan gaýgysy. O iýgiçgä Hudaýa şükür gerip dur. Tamam Yrandan gerip dur iýgiçge zatlar. Tuna maýy, konserw, suw, çörek hemme zat Hudaýa şükür gerip dur. Edafa-da gerip dur ola. Indi ýöne bulan kynçylygy başlaýar. Bir-ä öýleriniň düşegi muhim. Öýlerinden üçin hem düşek gerek. Pätuw zat gerek şolara. Ondan soňra Mesalih sahtamany gerek şolara. Mesalih sahtamany indi olaň öýleri bir entek ýeri harap bolupdyr. Geçi gaçypdyr, işim ýok nämäsi gaçypdyr, etegi-kefi harap bolupdyr. Olara Mesalih sahtamany gerek. Öýleri neşest etýär indi. Suw bir ýerde ýatanda çökýä, neşest etýä. Hudaý saklasyn şaýt öý ýykylma ähtimaly bar. Olara ýetişmeklik gerek. Şu waziýetde biziň kömegimiz şu bolmaly şolara. Biziň kömegimiz şolaň öýlerine üçirim düşek ibermeli. Men özüm öýde asaýyşda ýatmaklygym o ýylda ol otada beýdip ýatykaly aslan yslam kabul etmeýä, ensanyýet kabul etmeýä muny. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam, Şonda Pygamberimiz Aleýhissalatu wesselam, Öýe gidip-de, şu öz öňki köýneje, kirilje, ýyrtyjak egin-başyny geýip-de, bir täze egin-başyny eltip-de şoňa beripdir, sahaba. Öz ehtiýajy waka oňa bermeklik, Pygamberimiz Aleýhissalatu wessalamyň gylygyşy. Allahu tebarek we taala aýtdy, Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ol sen öýüň döwür ýatan-turan bir köne ýyrtyk-myrtyk egin baş getireniň bilen ýa bir derri degmeýän düşek getireniň bilen öz istifada edip bilmeýän zadyňy getirmeklik bilen o sadaka hesap bolmaýar, ertäki gün wabal-la bolýar o saňa. Ertäki gün Hudaý saklasyn, başyňa dert-de getirip bilýär o. Näme diýip jan Allatagala aýtdy, Ýagşylyga ýetişip bilmerňiz hergiz, ta zaman ýeke gowurýan zadyňyzdan bermeseňiz. O haýrat diýeni, o ihsan diýeni, enfak diýeni, isar diýeni öz gowy görýän zadyňdan bermeklik. Öz derdiňe degmeýän äpberinli zadyňy oňa bermeklik bilen olaňda her näme-de bolsa izzet-i nebsi bar. Bir bendäň izzet-i nebsini döwmeli-ä beýtdirip. Iki halat bilen döwülýär. Bir-ä, Derde degmeýän zatlar ibermeklik bilen birde baraňda olara zat berip durkaň şo eline berip durkaň aks çekmeklikden ezzeti nebsi dewilýär. Eýleýinkä sen oňa minnet goýupdyň şo ýerde ezýet beripdiň. Allahu tebarek we taala aýtdy, berýän sadakalaňyzy minnet bilen, ezýet bilen hiç etmäň, batyl etmäň diýýär. Ýaňky etýän işiňiz aksike çekilýä öýüzde tamamy sogabynda hiç etýä gaýtam bir dertde getirýä başyňa ondan habardar bolmaly şükür diýen işi Allahyň beren malynyň şükürni etmeklik wajybatyny ki bermeli oki gürrüňi ýok o wazipäň ezafa haýrat ihsanat şinýanak ýerlerde bermeli şinýanak ýerde biri biriň elini tutmaly şu bir muhim mesele şu wagt bize gerek mesele. Höwere üstünde dykgat etmeli, oýaw durmaly. Nebsiňe ýeňilip duran ýanaklar zerre degmeýän zatlar olara ibermeli. Allatagala biri bilen muamele edende gowy zadyny berýär. Allatagala behişdini berýär seni satyn alýar. Allatagala bir teleke zat bermeýär. Ýöne o saňa teleke zat berip sen bilen muamele etýän o şeýtan. Şeýtan gelýär saňa teleke zadyny derri degmeýän zadyny saňa allap gaplaýar. Daşyny jäjek içini möjek etýär täbir berýär saňa. Habardar bolmaly şeýtany hyslat bizde tapylmaly däl. Rahmany hyslatlar bilen boljak bolmaly. Allahyň etýän mamilesini etmeli şeýtanyň etýän mamilesini etmeli däl. Her kim şükür etse özünden çürim şükür etýär. Ýok, her kim küfr etse, küfran etse, o-da özünden çürim etýär. Hudaýa bir zyýany ýetmeýär. Hudaý tamamy mowjudatdan biniýaz. Allahu Samat. Samat diýeni, özi hiç zada ähtiýajy ýok, başga zatlar hemmesi şoňa ähtiýajy bar. Samat diýip şoňa aýdylýar. Allatagala hiç zada ähtiýajy ýok. Biziň ybadatymyza ähtiýajy ýok. Biziň etýän işlerimize ähtiýajy ýok. Biziň ihsanatymyza ähtiýajy ýok. Biziň ähtiýajymyz bar. A Allahyň bir aýtýan sözi bar, nidasy bar, bendelerini çagyrýar, bendelerini gygyrýar. Hel min säil, Aýa bir dilejek, islejek ýokmy? Hel min mustagfir, Aýa bir istigfar etjek, meň günähimden geçewür Allah diýjek ýokmy? Hel min täib, Aýa bir toba etjek ýokmy diýip aýtýar Allah Tagala bendelerine. O näme zaýian bila faida, o bifaýda bir bimany, bihuda zat bolardy. Şonda Pygamberimiz Aleýhissalatu wesselam aýdypdyr, Ni'mar-rajulu huwe lew kana ýusalli bil-leýl. Abdullah ibn Omar nagadar gowy adam, eger şo gije-de şo gije turup täheçjut namaz okaýarsa, beter gowy adam şo diýip aýtdy diýýär. Abdullah ibn Omar sahabalaň mujtehitleriniň, alymlarynyň biri. Gije ukyňy köpeltme, gije kän ýatma, fe inne kesreten nevmi bil leýl, çünki gije kän ýatmaklyk, ted'u sahibehu fakiran ýewmel kyýameh, kyýamat gününe eýesini fakyr edip goýar, fakyr edip terk eder, beter kän gije ýatma, höwäs bolma diýip Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýtýar. Ukyň iň gowusy ýatsydan soňram eýýäm ýatyp,